بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثنا ربرنو حديث قرآني أفرفا له حديث قرآني أفرفا ستي أكجر ربان كتابة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود الرأودي فمي صحابة رسولاتي قال نجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجدني لا يحل حلال انته دم امرئ مسلم dhiini namicha muslimaa tokko illaa bi'ixdaa salaatiin tokko waa sadihiitiin malee waa sadi keessaa yoo waa tokko hojjate malee dhiini nama muslimaa dhangalaasuun dhoorgaadha jechuudha. wantoonni sadii keessaa tokko yoo inni hojjate dhiini isaa sun itti halaala ta'u tokko attayyibi nama fuudhee kazinaa hojjatu wannafsi binnafsi nama lubbuu ajjeese qisaasaaf irraa kafalachuudhaaf ajjeefamaa والتارك لدينه كدين الرا مرتدي تهي الرا غرغلي المفارق للجماعة كمسلم توتا غرغر بي غرا كفارات كديبي يجو سنلي دانيان قبي إسا قطعي ديغا إسا دنگلاسون يوتا همالي سدي كانان ألتي ديغا مسلمة دنگلاسون دورغادا يجو رواه البخاري ومسلم حديث كان بخاري مسلم توديسي hadiisni akkuma beeynuu hadiisa muttafaqun hiiti jechuudha Tokko waa sadihiitiin malee dhiiga muslimaa dhangalaasuun hin tahuu jedhe dhiigni muslimaa wanti dhangalaasu isaa isa hallalchu waa sadii kana qofa waa sadii keessaa tokkoffaan maali yoo fuudhee erga fuudhee haraama hojjate wanti dhiini isaa dhangala'uuf gaafa kana isaa qaxxa'uudhaaf erga fuudhee rabbiin isa tiisee maaliif inni farjii haraamaa haqa isii diiga jechaadhaaf lammaffaan dhiiga haraamaa kanamaa dhangalaasu lubbuu nama ajjeesuudhaan gaafa kana yoo namni muslimaa tokko nama ajjeese qisaasaaf irraa kaffalama kan sadaffaa diin isaa gadi dhiisee yoo murtaddii tahe jechuudha kanaafuu waa sadii kanaan alatti dhiiga muslimaa dhangalaasuun dhoorgaadha jechuu gonkumaa hin ta'u وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قدني شنفا كيستي أبي هريرة رأو ديفا ربي سر قال نجده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني ربي في آخرات أماني فليقول خيرا وان خيري هاجلو أو ليصمت يوقع هاجلسو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني ربي في آخرات أماني فليكرم جاره ولا إسا هاكبجو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني ربي في آخرات أماني فليكرم ها كبجو ضيفه كيسما إساء أجرا رواه البخاري ومسلم حديثني كنس متفق عليه يجتورا رسول ربي حديث كان ستي واسدي إيمانا ولت أجتو نو إفساني جرا تقف ما إني يوكا وان خيري هاسه يوكا جلسو كلمتا ولا جبسو كبجو كان صدفا كيسما كبجو جتشو ta duraa suni haqa rabbiitiin walitti rarraati ta lammataatii fi ta sadaffaa haqa gabrootaatiin walitti rarraati. jechuu ka duraa keessatti ka itti ajajan waan kheerii haasahuu yookaa cal'isu waan shari'aan itti ajajje malee waan biraa dubbachuu dhabu jechuu ka fi ka sadaffaa keessatti keessummaa fi ollaa namaa namni kabajuu jechuudha kabajaa wayta jennu waan akkanaa yoo godhe kabaja jechaa odoon hin tahin homa barbaachisu homa shari'aan hayyamu godhuufi jechuu ollaa yoo jennu ollaan eessarraa haga eessaati ollaa jechuun namuma sitti kalaahu jechuu suni akkaataa aadaatiin laalama malee mana afurtama mana maalii kajedhan jedhan sun hin taatu jechuudha keessummaa ka jedhamu ammoo nama biyya biraa irraa dhufee si ziyaaru isatuyyuu keessummaa jedhama. Gaafa kana keessummaa namni jennuun waa lama qabaatuu qaba. Tokkoffaan biyya teetiin ala jiraachuu jechuudha. Yoo biyya tee keessaa namni dhufe keessummaan jedhamu sun ziyaaraa jedhama malee. Kalammataa namni biyya alaatii dhufu sun sibira qubachuudhaaf sitti dhufuu jechuudha. ganda kee gaafa kana namni kuni dayfii jedhamee laalama jechuu yoo wasfiin lamaan kuni ka walitti qabamee jedhu taate dirqama kabajuu qabda jecha haqa sirraa qaba jecha namni kun fakkeenyaaf namni tokko madiinatul munaawaraa irraa yookaan magaalaa roobee irraa ka'ee yooka adaabaatti yooka adaamaatti sitti dhufu taate namni kun dayfii jedhama jechuu yoo adaamama keessa yookaan adaabama keessa yookaan roobee baale yookaan roobee diida'a keessa yookaan magaalama jimmaa keessaa ka'ee kama waliin naannoo jirtan sitti dhufe zaa'ira jedhama malee dayfii hin jedhamu jechuudha. haala kanaan addaan baafnee laaluu qabna jechuudha. darsiin teenna ta'arraa asit dhaabatii darsii dhuftuun haga walitti deebinutti nagaa keessa jiraadha